Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Er-xotin munosabatining buzilishi. Er-xotinlik munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan omillar. 1211 savol. Er-xotin munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan omillar qaysilar? Javob Nəticələrin qalbilik bolışı, müqaddimələrə və şu qalbigə səlbi təsir göstərən səbəblərdən saqlanışqa bağlıq boğunudək, məğlubiyyətə uçraşma, yəni şu müqaddimələrə diqqət qılmaqanlıq və məğlubiyyət səbəblərindən saqlanmaqanlıqdan bolud. Ağırıq siliklardan saqlanış üçün onun müqaddimələrdən və onunğa səbəb boladigan amillardan saqlanış zərur boğunudək, ailə həyatının beşiği kelidigan bəxtsizliklərdən saqlanış va uni baxtli oxirigacha davom qildirish uchun oila hayotida er xotin munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan muqaddimalardan va uningga turtki bo'ladigan ba'zi omillardan saqlanish intayin zarurdir er xotin munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan ba'zi asosli omillar tuandikilardan iborat birinchi nomahramlarga tikilib qarash Namahramlardan ko'zini saqlash mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, har qanday kishi uchun zarur va yomon natijalardan saqlanishning qalqinidir. Mana bu islomning ko'rsatmasi va Alloh taolaning amridir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deb buyurgan: Mo'min erlarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini haromdan saqlasin. Bunda qilish ular uchun yaxshidir. Alloh taolo haqiqatan ularning qilmishlaridan xabardordir. Mo'min ayollarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qarmasin avratlarini yopsin ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni oshkor qilmasin lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin so'ri nur o'ttizinchi o'ttiz birinchi oyatlar ikkinchi ayollarning kiyinishidagi benormallik ayollarning yot arlar bor joylarda nepiz qisqa va tor kiyimlarni kiyishi va avrat sanalgan organlarni echib yurishi har xotin munosabatiga albatta salbiy ta'sir yetkazadi uchinchi yot ar er bilan yolg'iz qilish mayli ar er, mayli ayol qaysi birining qarishi jinsiyat yot biri bilan yolg'iz uchrashishi yolg'iz bir yerda qilishi yoki birga safarga chiqishi qat'iy to'g'ri emas bu ar er xotinlik munosabatiga salbiy ta'sir yetkazmay qolmaydi to'rtinchi Әр аялларның эш орнындагы хезмәттәшләр белән бенормал алақа баглышы әр хатынлык хаятыга әлбәттә яман тәсир күрсәтүд. Хәтта аиләдәге мөхәббәтнең нәфрәткә айланышы, аиләнең бузылышы, va bolalarning yetim bo'lishi qatorliq echinishlik oqibatlarga sabab bo'ladi beshinchi yotlar bilan chaqchaqlashish mayli er mayli ayol har qanday birsining qarish jinsdagi yot birsi bilan chaqchaqlashishi mehmondorchiliklarda ommaviy faoliyatlarda va boshqa er xotin to'plashgan o'rinlarda ayolining erining oldida o'tib boshqalar bilan paranglashishi yoki chaqchaqlashishi bakmi ayib ish ayol uchun kamsizlikdan yaxshi xuluq yo'q oltinchi tansi va boshqa o'yin tomoshalarga berilish musulmon kishining tansxoniga qovoqxoniga va axloq o'lchimiga uyg'un kelmaydigan har qanday bir sovringa berish to'g'ri emas islom nazarida haromdir buning ar xotinlik munosabatiga yetkazadigan ziyni cho'ngdir Әр аял ішкісінің бірлікті тансығы беріші тегімі иғыр қабахет. Аялыны тансығы еліп баған әр гүнахкар әрдір. Аялыны тансығы әвәтіп қойып, өзі қатыржем олтырған әр ғұрурсыз вә виждансыз әр bo'lib uningga alloh taoloning farishtalarning va al jamoatning la'nati yig'ib turdi yettinchi ayollarning shahar atlab tijorat qilishi ayollarning o'z yolg'iz shahardan shaharga safar qilib yurib tijorat qilishi ar xotinlik munosabatiga albatta daxli yetkazmay qolmaydi g'ayri normal ahvol yuz bermagan taqdirdami o'zi yolg'iz safarga chiqqan ayol ko'pincha quruq so'z va tuhmatlarga qilishdan xoli bo'lolmaydi bu ishlar ar xotinlik munosabatini buzadigan omillardir sakkizinchi Әр хотын отырысыдегі сырланы ейіш. Әр хотынлық отырысыдегі сырланы сыртқы ейіш мөлчерлігісіз яман ақуатләні кәлтіріп чықырды. Әмді бұнда қылыш әр хотынлықның мұқаддес ріштісігі ішленген ән кәчірмес жинайет вә чоң қиянеттір. Пайғамбар алейхиссалам мұндақ деген. Қиямет күнді Аллахның нәзірдегі әң яман кіші, әр хотынлықның сырларыны сыртқы яйған кішідір. Муслим руайт. Bu qiliqning oilni buzadiganligi, har ayollar o'ttirisidagi muhabbatni nafratga aylantiradiganligi nihoyat aniq. 1212-savol: Oilni buzadigan og'ir gunoh qaysi? Javob: Oilning buzilishiga sabab bo'ladigan eng og'ir gunoh zinodir. zina kufrdan qalsa eng chong gunohlarning biri zina sabablik oilalarni yerga qortadigan obro'yli kishilarni yerga uradigan shijoatlik erni qo'rqinchoq qilib qo'yadigan oilani parchalaydigan balalarni yetim qiladigan bir razil qiliqdir taloq va uning turlari ming ikki savol taloq degan nima javob taloq erning ayoldan voz kechganligini ifodalaydigan so'zlar orqali uningdan ayrilganligini e'lon qilish demakdir Талақ әр хотынлық аятының давам қылышыға еч үміт қанмаған, яқшы amal bolmaganda болмағанда ішкісінің айрылып еңіден аят башылышы ruxsat рұқсат қылынған әң bir бір чарыдыр. Пайғамбар әлейхиссаламның рұқсат қылынған ішланың ішчіде Аллахқа әң яман көрілдіған іш талақтыр деген сөзі бұл мәніге ішарат қылды. Бұхари руайт. 1314 суал. Талақ қылышта руайы қылышқа тегішілік ішла қайсыла? Жауап. er ayolini taloq qilishda tuvandagi ikki ishqa rioya qilishi lozim birinchi ayolini uning oylik odati ichidagi vaqtida taloq qilmasligi lozim ayolni taloq qilishni xohlagan kishi uni oylik odat vaqtida emas balki uningdan poklangandan keyin poklik oldida uningga jinsiy tarafdan yaqinlashmasdan taloq qilishi kerak buningga rioya qilmagan kishi allohga osiylik qilgan bo'ladi chunki bu alloh taoloning ko'rsatmasidir ikkinchi ayolini taloq qilishda bir qitimda birdan ortiq taloq qilmasligi lozim erga berilgan taloq qilish haqqi faqat ikkili taloq bo'lib bir ayolni olgandan boshlab uni ikki qitimli taloq qila oladi uningdan ko'p taloq qilish masalan uch taloq qilish alloh taoloning belgilamasiga va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga xilob keladigan ishdir alloh taolo qur'oni karimda taloq ikki qitimdir deb ko'rsatgan so'ri baqar ikki yuz yigirma sakkizinchi oyat 1215 сұвал талақның түрлері қайсыла? Жауап. Талақ үшкі түрлік болып, оның бірі талақ рәджи, яны бірі талақ байыны дұр. 1216 сұвал талақ рәджи деген неме? Жауап. Талақ рәджи аял иддетеден шықып болғычылық арлықта, ері оны қайты нека оқышқа ажет болмастын қайтырып алалайдыған талақ деген ұқымны білдіруді. Рәджи сөзінің лоғат мәнісімі қайтырыш дегенні білдіруді. Talaq raji talaq lavzlari bilan bir qitim qilingan talaq bo'lib, uningda talaq qilishni niyat qilishga hojat yo'q. Ya'ni talaq lavzlari bilan men seni qo'yib berdim yoki biz ikkimiz ayrildik deyish bilanla ayoli talaq bo'ladi. Talaq qilguvchi rostilla talaq qilishni maqsad qilgan bo'lsin yoki chaqchaq qilgan bo'lsin yoki ayolni qo'rqitish uchun talaq degan bo'lsin, har holda ayoli uningdan talaq bo'ladi. Talaq raji bilan talaq qilingan ayol iddat toshmog'icha erning nikoyidan chiqib ketmaydi. yana bundaq ayol taloq qilingandan keyin uch qitim odat ko'rib bo'lganga qadar erning nikoyidan chiqib ketmaydi er xohlasa uning muddati to'shib bo'lg'ichilik muddati ichida uni o'ziga qayta nikoh qilmasdanli qaytirib olaolaydi ming ikki yuz o'n yettinchi savol taloq boin degan nima javob taloq boin qaytishga bo'lmaydigan rasmiy ayrilish taloqi demakdir taloq boyin ikki turlik bo'lib uning biri taloq boyin sug'ra yani biri taloq boyin kubradir ming ikki yuz o'n savol taloq bayin sug'ra degan qandoq taloq javob taloq bayin sug'ra kinoya lafzi bilan bir yoki ikki taloq qilish demakdir kinoya lafzi bilan taloq qilishdan maqsad erning ayolni taloq qilishni niyat qilib turib uningga ota onangning uyiga ket yoki ko'zimda yo'qol deganga o'xshash gaplarni qilish demakdir agar er ayolni taloq qilish maqsadi bilan yuqoridagi kinoya lavzlarni qilsa shu hamon ayoli uningdan taloq bo'lib ketadi ayolni o'ziga qaytirish uchun uningga yangidan nikoh qilishga to'g'ri keladi agar er yuqorqi kinoya so'zlarini chaqchaq qilib yoki ayolni qo'rqitish maqsadida taloqni niyat qilmagan holda so'zlagan bo'lsa uning bu so'zi taloq sanalmaydi balki uning shu vaqtdagi niyatiga qarab bo'ladi ming ikki yuz o'n to'qqizinchi savol taloq bayin kubra degan qandoq bo'ladi javob taloq bayin kubra bir vaqtda ayolni uch taloq qilish yoki birdan taloq qilib uch qitimga yetishi demakdir uch taloqdan keyin ayoli uning nikoyidan mangulik chiqib ketadi uning yangidan nikoh qilish orqaliqmi qaytirib ololmaydi faqat uch taloq bo'lgan ayol boshqa bir erga umrli xotin bo'lish niyati bilan yotliq bo'lib keyin qaysi bir sabab bilan uningdan ajrashgandan keyin uning birinchi eri uning iddatini to'shqizib yangidan nikoh o'qitish orqali o'ziga qaytira oladi alloh taolo bu haqda mundoq deydi agar u xotinni uch qitim taloq qilsa xotin boshqa erga umrli xotin bo'lish niyati bilan tegmagicha uningga durust bo'lmaydi keyingi er uni qaysi bir sabab bilan taloq qilgandan keyin iddatini to'shqizib burunqi er bilan qayta yaratsa ularga hech gunoh bo'lmaydi so'ri baqar uch taloq va uni tahlil qilishning haromligi ming ikki yuz yigirmanchi savol uch taloq bo'lgan ayolni tahlil qilishga bo'ladimi javob yuqorqi oyatga binoan uch bo'lgan ayolni faqat eriga halol qilish niyati bilan uni boshqa bir erga vaqtliq nikohlab qo'yish qat'iy harom bo'lib zinoning o'zidir ba'zi yomon niyatli odamlar bu xil zinoni eli shariy degan sad bir atalg'u bilan otib shariat shariatga qandoqmi el ishlatkili bo'lsin payg'ambar alayhissalom bu pastgina qiliqni qattiq so'kib ayolni eriga halol qilish maqsadi bilan u ayolni og'anға va ilib berganga olloh la'nat qilsin degan imom ahmad termiziy nasaiy abu davud rivoyat ming ikki yuz yigirma birinchi savol bir lavzi bilan qilingan uch taloq uchga hisobmi yoki birgimi javob bir lavzi bilan uch taloq qilish erning ayolga bir o'rinda bir so'z bilan uch taloq deyishi bo'lib bu bir taloq hisoblanadi taloq qilishning turlari masning taloqi ming ikki yuz yigirma ikkinchi savol masolatga bu masala o'limalar o'tirisida ixtilof mavzusi bo'lib kelgan bir masaladir bu masala haqidagi eng ishonchli patvo hindistondagi islom fiqi akademiyasi tarafidan chiqarilgan bo'lib nurg'un olimlar to'pilib maxsus qurultoy ichib muzokara qilish orqali oxiri bunda qaror qilgan birinchi bilmasdan mas qilingan bir narsa yeb yoki ichib silib masub qolgan odamning shu mas holatida qilgan taliqi tushmaydi natijada ayoli taloq bo'lmaydi nikoh davom qilgan bo'ladi ikkinchi davolanish jarayonida yoki och ixtiyorsiz holda mast qiladigan narsani yeb yoki ichib silib mast bo'lib qolgan odamning shu mastlik holatida qilgan taliqi tushmaydi uchinchi mast qiladigan bir narsani boshqalar zo'rlab yegizgan yoki ishkizgan sababli mast bo'lib qolgan odamning shu mastlik holatida qilgan taliqi tushmaydi to'rtinchi halol bir narsa iste'mol qilgan bo'lsimi qaysi bir sabab bilan mast bo'lib qolgan odamning taliqi tushmaydi beshinchi o'z irodasi va ixtiyori bilan aroq yoki shuningga o'xshagan harom bir narsani iste'mol qilganlikdan mast bo'lib qolgan bo'lsimi lekin uning masligi ig'ir bo'lmay aqli o'shini to'liq yo'qotmagan gapni uqadigan ahvolda bo'lsa u ahvolda qilgan taliqqa tushadi va ayoli uningdan taloq bo'lib ketadi 6. o'z irodasi va ixtiyori bilan haroq yoki shuningga o'xshagan harom bir narsa iste'mol qilganlikdan eg'ir darajada mas bo'lib aql o'shini tamoman yo'qotib qo'ygan odamning qilgan taloq to'g'riliq mazkur qurultoydagi olimlarning ko'pchilikka taloq tushmaydi deb qaragan oz sonniki tushidi deb qaragan o'shini yo'qotquchining taliqi mana shu yigirma uchinchi savol o'shini yo'qotgan odamning shu holatga taliqi tushamdi javob qalaymqon so'zlaydigan nima davotganligini bilmaydigan darajada g'o'shini yo'qotgan holatda ayolini taloq qilgan kishining bu taliqi tushmaydi misr azar bilimgoyining fatvo hayiti tarafidan bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yili o'n uchinchi iyun kuni chiqarilgan ikki yuz qirq ikkinchi nomerliq fatvosida aqlni butunlay yo'qotganlikdan nima degan va nima qilganligini bilmaydigan holda ayolini taloq qilgan kishining taliqi tushmaydiganligini e'lon qilgan zo'rlang'uvchining taliqi ming ikki yuz yigirma to'rtinchi savol zorlang'uchining taloqi tushamdi javob hanafiy mazhabiga ko'ra ayolini taloq qilishga zorlang'uchining taloqi tushadi ammo shofiy hanbali va maliki mazhablariga ko'ra uning taloqi tuvandagi shartlar tepilgan holati tushmaydi birinchi zo'rlig'uchi zo'rlang'uchini o'ltirish yorlandirish uzun muddat turmaga so'lib yetish yoki cho'ng miqdorda pul meliga ziyon yetkazish yoki nomini bulg'ash yoki shuningdek insonga rostilla eg'ir keladigan turli eg'ir aziyatlarni yetkazdiganligi bilan tahdid solgan bo'lishi ikkinchi majburlang'uvchining qilaman degan tahdidini amalga oshira oladigan kuchga va imkoniyatga ega bo'lgan biri bo'lishi bundaq ahvolda majburlang'uvchining qilgan taliqi tushmaydi qattiq g'azabdan aqlni yo'qotquvchining taliqi ming ikki yuz yigirma beshinchi savol g'azabdan aqlni yo'qotgan kishining taliqi tushamda javob g'azab bir xil bo'lmaydi g'azab tuvannikidek uch turlik bo'ladi birinchi aqlini butunlay yo'qotib xuddi sarongdek bo'lib qilish qattiq achchig'ilinib g'azabga bo'g'ilib ketganlikdan o'zining nima davotganligini va nima qilayotganligini bilmaydigan holatda ayolini taloq qilgan kishining bu taloq tushmaydi buningda butun islom o'limolari birdek ittifoq ikkinchi aqlni butunlay yo'qotmagan bo'lsimi er ayol naiti qattiq urishish tillishish haqorat qilish qatorliqlar sababdek har o'zini tutib ololmasdan ayolni taloq qilayotgan bo'lsa bu masala islom o'limolari o'tirisida ixtilof mavzusi bo'lib bu holatda qilingan taloq tushmaydi deguvchilarning rayi kuchli sanaladi uchinchi g'azabdan aqlni yo'qotmagan balki deganlarini o'ylab va bilib yetgan holatdagi ochiq bilan qilingan taloq albatta tushadi chunki taloq qilish degan odatda ma'lum darajada g'azab yoki benormallikdan xoli bo'lolmaydi g'oyibning taliqi ming ikki yuz yigirma oltinchi savol er yo'qolib ketgan ayol qandoq qiladi javob birov izderaksiz yo'qolib ketsa yoki uch yillikdan ko'p muddatlik turmaga qamlab qolsa uning ayolning eri g'oyib bo'lgan yoki turmaga ilingan vaqtdan bir yil keyinla uningdan ayrilish haqida mahkamaga arzi sunish haqqi bor agar ayolning iddati to'shqichilik bo'lgan orada homildor bo'lsa tug'ib bo'g'icha homildor bo'lmasa uch qitim odat ko'rib poklanib bo'g'icha eri qaytib kelsa yoki turmadan chiqsa ayolni nikohsizlik qaytirib ola oladi agar erning yo'qolib ketishi biror o'zri sababdan bo'lgan bo'lsa va ketgan yeri aniq bo'lsa masalan ilm tahsil qilish jihod qilish haj qilish va tijorat qilish qatorliq ishlar uchun ketib qilib kelmagan bo'lsa ayoli uningdan ayrilish haqida arz sunolmaydi mahkumumi ayirib yetolmaydi chunki bu holda bundaq kishining ketgan yeri va uning mavjud ekanligi aniq bo'lgan bo'ladi Шоң оныңдың талықыны аммай тұрып айрыланмайды. Мысыр вә Сүрийнің Мәккемі шәрилерімі мұшындық іш көмекті. Ayal eridən xitini almasdan yatlıq bolmaydı. Günümüzdə əlaqəliş qurallarımı tərəqqi qıldı. Şuna ayal xət arqalıq yoki telefon arqalıq yoki adresini bilməsə başqalarının vasitəsi arqalıq er bilan xəbərləşə alaydı. Əgər eri tiz kənməyən halətdə bolsa, onundan talqını soraydı. ruxsat xeytini bəlsə, onun nikaydan chiqqan bo'ladi yoki yatliq bo'la oladi. Ərləri işkirgə yoki chet ellərə ticarət qılıb ketib qılıb qaytib kelmagan ayollar mı şunda kerak. ularning xeytini ammay turib, yatliq bo'lmasligi lozim. Ər ayolni uzun vaqt tashlab ketmasligi lozim. Ərləmi ayolni uzun müddət tashlab qo'yib ketib qolmasligi kerak. tijorat qilish yoki ilm tahsil qilish yoki xizmat sababi bilan yiroqlarga ketib qolganda ayollarni oylab tashlayotmasligi va imkoniyatining yetishicha ko'rib turishi lozim ayolni bolalarni qiyinchilikda qo'ymasligi uchun ularning barliq chiqimlarini hozirlab berish farzdir chunki er o'lmagan muddatcha ayolining chiqimlarini qilishdan bosh tartanmaydı. Saudi arabistonining katta o'limolaridan alloma Abdullah ibn abdurahmon ibn jibrin eri safarga ketib qolsa uning uyidagi iqtisodini ayoli so'ramasdan xarajat qilsa bo'ladimi degan savolga javob berib mundoq degan eri ketib qilib ayoli va bolalari pulga hojat bo'lib qolgan sharoitda ayoli erining mayli uyida saqlangan pulidan bo'lsin mayli bankada qo'ygan pullardan bo'lsin hojatiga yetarligini elib xarajat qilsa bo'ladi chunki arning ayolga va balalarga chiqim qilishi farzdir alloh taolo mundoq degan otalar onalarni qoida bo'yicha yemak ichmak va kiyim kechak bilan ta'minlab turishi kerak so'ra baqar ikki yuz o'ttiz uchinchi oyat shart bilan taloq qilish ming ikki yuz yigirma yettinchi savol shart bilan taloq qilish degan qandoq taloq javob shart bilan taloq qilish taloq ishini qandoqli bir shartga bog'lash deganlik bo'lib masalan әрнең ayolga agar sen onangning uyiga borsang taloq bo'lasan yoki паланы кез taloq bo'lasan deganga охшаш. agar eri rostilla taloqni niyat qilib shundoq shartni qilgan bo'lsa shariatning amalga eshishi bilan tangli tushadi ya'ni ayol eri aytgan shart amalga oshqanaman, undan uningdan taloq bo'lib ketadi murtadlik bilan nikohning buzilishi ming ikki yuz yigirma sakkizinchi savol murtadlik bilan nikoh buzilamda javob murtad musulmonlikdan yenib kofir bo'lib ketgan odamni ko'rsatadi allohga va uning payg'ambarlaridan birasiga qur'on karimga yoki ishonchli hadislar bilan belgilangan aqida va iymonga munosabatli masalalarning birasiga oshkori inkor qilgan odam musulmonlikdan chiqib murtad bo'lgan bo'ladi er yoki ayol ikkisining eri murtad bo'lishi bilan ularning o'tirishdagi nikoh buziladi murtad bo'lgan kishi gunohiga tavba qilib qayta iymon etgandan keyin ayolni qayta nikoh bilan qaytara oladi murtad bo'lgan ayolmi shunda qiladi badallik taloq taloq xuloi ming ikki yuz yigirma to'qqizinchi savol badallik taloq degan qandoq taloq javob badallik taloq ayolning erining qaysi bir tarafini yoqtirmaganlik yoki uning bilan baxtli bo'lishga ko'zi yetmaganlik yoki qandoqla bir sabab bilan eridan ajrashni talab qilib uning so'zini berganning badaliga eriga ma'lum miqdorda pul mol berish deganlikdir alloh taolo mundoq deydi o'zinglarning ayollaringlarga bergan mol mulkdan hech qandoq narsani qaytirib olish durust bo'lmaydi Әгәр сілә оланың Аллахның бәлгілімлерге ригай қынмаслықтың қорықсаңла, Xotinning taloq xetini elish maqsadida pul mol berganligi uchun u ishkisiga gunoh bo'lmaydi. Sura Baqar 229-oyat. Ayoldan olsa halol bo'lgan pul molning miqdori erning nikohda bergan mahridan ishib ketmasligi shartdir. Ayolidan buningdan ko'p mol dunyo talab qilgan er haromxo'r erdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday degan. Sizlar ularga bergan mahrimidan bir qismini yulib olish uchun ularga besim ishlatmanglar sura nisa 19 oyat ayollar taloq xitini talab qilganda erlarning ularni mol dunyo berishga qistash huquqi yo'q bunda qilgan kishi qattiq gunohkor bo'ladi ayol o'z roziligi bilan o'zi xohlab mol dunyosidan bir narsa bersa uni qabul qilsa bo'ladi ammo ayolni so'zni bermasdan mol dunyo berishga qistash bakmi nomardlikdir bundoq olgan mol dunyo cheksiz haromdir buni vijdonli kishilar qilmaydi Talaqdan keyingi haq huquqlar. 1230-savol. Talaqdan keyingi haq huquqlar qaysi? Javob. Talaqdan keyin erning ustiga tuvandagi haqlarni ado qilish belgilanadi. 1. Ayolning qilib qolgan mehrini berish. Әр аяллық тұрмышының башылынышы болғанда, никахты аялғы беріш үшін әрінің үстігі бәлгіленген мәхіріні tehi bermagan bo'lsa yoki yermini berib yermini bermagan bo'lsa taloqdan keyinla uni ayoliga to'liq berib uni rozi qilish arning ustidagi haqlarning biridir ikkinchi nafiqa taloq qilingan ayol iddatdan chiqib poklanganға eg'ir oyoq bo'lsa bolasini tuqqanga qadar uning barliq ehtiyojlarini erning uyida qandoq turmush saviyasida yashagan bo'lsa shu turmush saviyasidan kam qilmasdan yemak ichmak kiyim kechak Doktorxonaga ko'rinish chiqimi, qatnash chiqimi deganga o'xshash kerakli chiqimlarning hammini tal qilib, to'liq qamdab berish farning ustiga farzdir. Bu nabiqa deb ataladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda talab qilingan ayollarga qoida bo'yicha nabiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir degan. Sura Baqar 241-oyat. Er bu haqni ado qilishdan qat'iy bosh tortmaydi. bu haqni ado qilish jarayonida nuqsonlik sodir qilsa alloh taoloning oldida ayolining haqqini yavog'anlik sababli eg'ri gunohkor bo'ladi uchinchi bolalarning chiqimi qaysi turdagi taloq bilan bo'lsin taloq bo'lib erdan ayrilgan ayol agar eg'ri oyoq bo'lsa uning bolasi tug'ilgandan keyin bolaning chiqimini eqiyotgan odat bo'yicha kam qilmasdan berib ado qilish oldin hamish xabar ib turish ayol yotliq bo'lganga qadar Balisi yuzsidin ayolining muholidan xabar eb turish dodi bo'g'uvchining ustiga qarzdir. Otalar onalarni qoida bo'yicha yemak ichmak va kiyim kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qilib taklif qilinadi. Onani balisi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Agar oti o'lib ketsa, uning varisi otiga o'xshash mas'uliyatni o'z ustiga olish kerak. Sura Baqar 233-oyat. 4-buvoqlarni imitganlik haqqi. eridan ajrashgan ayolning shu eridan bo'lgan bolasini emitkganligi uchun balaning dadisidan haq talab qilish haqqi bor agar balaning onasi o'zining buvuqini emitganligi uchun balaning dadisidan haq talab qilsa uni ado qilish dadining ustiga yuklanadi shundoqla agar balaning onasi uni emitishni xohlamasa dadi balani boshqa bir ayolga emitkizib haqqini to'laydi alloh taolo qur'oni karimda mundoq degan Әгәр улар сілә үшін балаларыңларны емітіп бәсе, уларның емітіш әққіні беріңлар. Сөрі талақ 6-й айет. Иддет тұшмаған аялның әрінің үйді тұрыш әққі ба. Bir talaq аял, ayol iddi tutish boshlang'icha erining uyida turishi huquqiga ega. Ayolni talaq qilib, uning iddi tutishmog'icha uni uyidan qo'g'ilgan kishi Alloh taolaning oldida gunohkor bo'ladi. ammo ayol o'zi turishni xohlamasdan ota onasining uyiga ketib qolsa bu ayolning iddatidan chiqquchilik bo'lgan orliqdagi nafiqasi ya'ni chiqimlari erning zimmasida bo'ladi shuningdek ayol agar erining uyida turishni xohlamaganlikdan boshqa uy kiralab o'ltirsa uning kirasini to'lash erning ustiga belgilanadi ammo uch taloq qilingan ayolning eri bilan bir uyda turishi to'g'ri emas chunki u ikkisi uch taloqdan keyin yotlarga aylanib qoladi Шуң бұндақ аял айрым өйді яки атанысының өйді тұрды. Өйнің вә аялның бүтін чықымларыны оның иддеті тошқанғы қадар ері төлейді. Әгер әр аялның тегіштік нәпеқісіні бәмісә, ayolning haqqini yegan bo'lib alloh taoloning oldida qattiq gunohkor bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda mundoq ta'lim bergan ularni ya'ni qo'yib etilgan ayollaringlarni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joylaringlarning bir qismida o'ltirg'izinglar ularni tanglikda qoldirish maqsadi bilan ziyon yetkazmanglar agar ular homildor bo'lsa bo'shang'anga qadar ularni ta'minlanglar sura taloq 6 oyat iddat va uning ahkomlari 1231 savol iddat degan nima javob iddat taloq qilingan ayolning erining zimmasidan chiqib ketganga qadar bo'lgan mazgil demakdir Talaq qilingan ayol iddat tutish lozim keladi. Iddat tuvanligicha bo'ladi. Birinchi, odat ko'rdigan ayolning iddati 3 pokliqdir. Ya'ni bir ayol eri talaq qilgandan keyin 3 qitim odat ko'rib, uningdan 3 qitim poklanish bilan iddatdan chiqqan bo'ladi. Shuning bilan erining zimmasidan chiqib ketadi. Ikkinchi, odat ko'rmaydigan ayolning iddati 3 oydir. Ya'ni odat ko'rishdan uzilib qolgan ayollarning iddati erlardan ayrilgandan boshlab to'liq 3 oy bo'ladi. uchinchi homildor ayolning iddati bolasini tuqqanga qadar bo'lib homildor ayol bolasini tug'ib bo'lib tug'utning qiynidan poklangandan keyin iddatdan chiqqan bo'ladi to'rtinchi eri o'lib ketgan ayolning iddati to'rt oy o'n kundir agar bu ayol homildor bo'lsa uning iddati bolasini tuqqanga qadar bo'ladi birov bir ayol bilan nikohlanib uningga yiqinchilik qilmasdan yoki uning bilan yolg'iz qolmasdan ayrilib ketgan bo'lsa yoki o'lib ketgan bo'lsa hayot qolgan bu ayol uchun iddat tutish lozim kelmaydi ayolning iddatidan chiqqanligi uning yotliq bo'lishining joiz ekanligiga ishoratdir iddatdan chiqmagan ayolga nikoh tushmaydi ming ikki yuz o'ttiz ikkinchi savol zino qilgan ayol erga tegishi uchun iddat tutish kerakmi javob boshqasi bilan zino qilgan ayolning boshqa biriga nikohlanishi uchun iddat tutishi masalasida islom ulamolari ixtiloflashgan bu masalada eng to'g'ri deb qaraydiganimiz hanafi shofiy va savri mazhablarining zina qilgan ayolning zinadan eg'rayoq bo'lib qolgan taqdirdami idda tutishi lozim emas degan ko'z qarashidir bu abu bakri umar ali qatorliq katta xalifalarning royidir chunki idda tutishdan maqsad nasabni boshqasiga orilishib ketishdan qo'g'dash yoki ayolning bola yotqisini tozalashdan iboratdir ayolning egri oyoq yoki emasligi uning iddat tutishi jarayonida o'ttirg'i chiqadi shunga erdan ajrashgan ayolning iddat tutishi farz holbuki zinadan nasab sabit bo'lmaydi shunga zinadan iddat tutilmaydi